Naredno pitanje glasi, assalamu alaikum, alaikum assalam. Mene interesuje može li se Leuha držati na zidu spavaće sobi gdje ja i moj muž spavamo. Hvala. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu, rasulillah. Levhat, <clears throat> otalikuha, stavljanje levhi u kojima upravo su kuranski ajeti ili hadis Muhammed, alaihi salatu wassalamu, kada tekelema ulema, ulema je, spominje, spominje to, ne smijemo se staviti u poziciju da se pogrešno ponesemo sprem Kur'ani Kerima i hadisa poslanika sallallahu alaihi ve sellem jer Kur'an treba biti učen i primijenut u životu a da ga stavimo na zid kao vid podsjećanja znači nemamo, nemamo zabranu ali znači ne smije se dogoditi kao što je danas period da u mnogim mesčidima nađemo ajete ispisane na zidovima mesčida ali nema ih u srcima ali u kući muslimana, znači nema zabrano stavljanje levhe znakova koji posjećaju da je to ambijent muslimana i da upravo se na takav način sjećamo stvoritelja subhanahu wa ta'ala, inša Allahu ta'ala nema zabranu, nemamo hadisa koji to kritičko, kategorički zabranjuju. Ali nije bila praksa prvih generacija da toliko ističu levhu kao što je danas vakat, tako da ne smijemo tu biti, ne, ne ići u krajnosti po tom pitanju.